A akšam kada bi sunce zašlo, a jaciju ponekad ovako, ponekad onako. Kada bi ih vidio da su se okupili, požurio bi. A kada bi vidio da su okasnili, i on bi okasnio sa jacijom. A sabah namaz kanjao je poslanik sallallahu alaihi za noćne tame. Džabir ibn Abdillah el-Ansari, o njegovoj biografiji smo govorili u poglavlju Gusula. el hajira koja je spomenuta u hadisu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao podne, jeste oznaka za veliku žegu, jer došlo je od riječi el a el-Heđr u arapskom znači ostaviti. Znate, može biti El heđer to je izoliranje od čovjeka, da ga napustiš i da ga ostaviš zbog njegovog velikog bidata, nepokornosti Allahu Đelešanu ili zbog pokvarenog hlaka i o tome, pa ima el heđer. I el heđer je dozvoljen u globalu da bude koliko? Tri dana. A mimo toga je zabranjen osim u iznimnim slučajevima. Pa su oni nazvali ovo vrijeme el hađire, od el heđer ostavljanje, zato što bi oni u podne ostavili posao, ne bi radili. Nije bilo moguće raditi, jeli, na takvoj vrućini. Pa kaže se ovdje u hadisu da je poslanica s.a.v. u to vrijeme klanjao podne. No međutim, suprotan ovome hadisu jeste hadis u kome se spominje odgađanje podne namaza zbog velike želje. Odgađanje podne namaza zbog velike želje. U svakom slučaju, odgađanje namaza pri velikoj želji je šta? Sunnet, pohvalno, nije obavezno. čovjek klanja za vrijeme, znači dok je vruće, ispravno je, ispravno je postupio. U ovome hadisu, kako kažu neki islamski učenjaci, je dokaz da prije akšama nema na file. Jer se kaže u hadisu šta? Klanjao je akšam kada bi sunce zašlo. Znači nema vremena zašto? Za na filu. I ovo je poznato kod hanefijskih, kod šafijskih učenjaka. Da prije akšama nema na file. I to se prenosi od četiri kolefaj rašidina. Ebu Bekr, Omar, Osman Alija, da nema prije akšama na file. I ovaj hadis ukazuje na to. Može se zaključiti iz njega? Može. Da je klanjao znači akšam kada sunce zađe. No međutim, ispravno mišljenje je da ima na fila prije akšama. I na to ukazuje vjerodostojni hadis. Između ostalog hadis kome poslanik sallallahu kaže klanjajte prije akšama. Klanjajte prije akšama. Klanjajte prije akšama onaj ko želi. Pa je znači namaz prije akšama legitiman i utemeljen u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve I imate predaju kod Buharije i kod Muslima od Enesa ibn Malika kaže da su ashabi poslanika sallallahu alejhi tražili stubove po džamiji prije akšama i klanjali. Prije akšama klanjali za stubova. U predaji kod Muslima kaže se kada bi neko došao u džamiju mislio bi da je namaz završen. Kako? Kao da klanjaju šta? Sunnete posle akšama. Mislio bi, kad uđe u džamiju, tako stoji pred kod usta, mislio bi da je namaz završen, gotovo. Pa nam ovo ukazuje, na što, da namaz prije akšama ima svoje utemeljenje. Kako ćemo onda posmatrati predaju da četiri je raši rašidina nisu to praktikovali? Prvo šta ćemo? Gledate vjerodostojno, tako? I to je najlakši put da se riješi problem. Ako pogledamo predaju, vidjet ćemo da je bilježi imam El sa prekinutim lancem prenosilaca. I ona je oprečna ovoj predaji da su ashabi klanjali, jer to više ne radi se o jednom dvojici, trojici, nego se radi o velikoj skupini, da ne kažemo skoro svima, da bi izgledalo kao da su ljudi završili namaz, to jeste klanjuju sunnete poslije akšan namaza. Neki islamski učenjaci kažu da da je ova predaja i ovakvi hadisi da su dokinuli hadise koji govore o namazu prije akšama. Međutim, to mišljenje nema svoga mjesta. Nije jako, potpuno je slabo, i osudio ga Ibn Hajar al-Skalani u svom djelu Al-Fet ili al-Fetul Bari. U ovome hadisu je dokaz učenjacima koji kažu da je bolje požuriti sa jacijom ako vidi imam da su se ljudi iskupili. A ako vidi da su i oni malo okasnili, onda je bolje da odgodi jaciju. Kažu malikijski učenjaci i drugi i većina pravnika da je bolje okasniti sa jacijom. I ovo imam Tirmizi spominje od većine ashaba i tabijina i ovo je mišljenje Ahmeda Ishaka. Dok kaže Ebu Hanife i po jačem mišljenju šafijska pravna škola i po jednoj verziji Malik da je bolje ranije klanjati. Da je bolje ranije klanjati, znači namaz. No međutim, ako se ljudi dogovore za jaciju za bilo koji drugi namaz, da ima određeno vrijeme u kome će se uštezani kamet i da se radi po tome, da se ljudima olakša da znaju tačno namaska vremena, našto u ovakvim sredinama gdje se ne čuje jedan napolj ili gdje ljudi ne bi da ima ezan na polju, ne bi ga čuli, onda ne smeta da se odredi vrijeme kada će se klanjati namaz. I to je dozvoljeno, nema u tome nikakve smetnje, zato što je u tome olakšanje, olakšanje ljudima. I nema nikakve smetnje da se znači jacija, naročito ako je u ljetnom periodu da se klanja u prvo vrijeme, a da se sabah odgodi ka drugom vremenu. Znači da se klanja već kada se pođe rastanjivati, neće smetati, ako je u tome olakšanje ljudima i ako će veći broj ljudi doći u nema smetnje. Jer je sve to namasko vrijeme. Namasko vrijeme sabaha je bolje, tačno u prvo vrijeme, no međutim ako će doći veći broj ljudi na sabah i da će to olakšati ljudima, nekima, nekome znači puno da još pola sahata ili 45 minuta, onda ne smeta da se klanja sabah namaz pola sahata prije izlaska sunca, neće žao tala smetati. Neka onama kaže, ovo se razlikuje od vremenski ovih e, ne od podnebna, nego razlikuje se znači od, perioda vremenski, ili da li se radi o, zimi ili se radi o ljeti i tako dalje. Pa kažu zimi će se kasniti sa jacijom da se ne bi ljudima dala prilika šta? Da pričaju. Jer ako jacija u 6 sati, ljudi sjedne i onda pričaju do 9-10 sati priča koja možda nema svoga mjesta ili nije od koristi tako dalje, onda upada u hadis zabrane koga ćemo spomenuti nakon toga. A ako je ljeto, onda da se požuri. Onda da se požuri sa namazom, jer kašljenje bilo koje jeli, je ljudima svakako poteškoća i otežanja. U ome hadisu je dokaz da je poslanik sallallahu sallam klanjao sabah namaz za noćne tame. Znači prije nego što se raspane. Gales, govorili smo šta je gales u prethodnom hadisu i govorili smo u prethodnom hadisu, ako se sjećate dobro, o propisima sabah namaza i spominjali smo mišljenje učenjaka koji kažu da se treba sačekati rastanuće i mišljenje drugo da se kanja za vrijeme tame i spomenuli smo na kraju prioritetnije mišljenje u svemu tome. Naredni hadis je hadis kome autor kaže An Ebil Minhal Sejad ibn Salame قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الاسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الحاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحيانا ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها لا تمه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة Od Ebu El Minhala Sejara Ibnu Salame se prenosi da je rekao Ušao sam ja i moj babo kod Ebu Berzeta El pa je rekao babo kako je poslanik s.a.v. klanjao propisane namaze. Pa je rekao klanjao je podne namaz koga vi nazivate prvim namazom kada sunce pređe na drugu polovinu neba. I klanjao je i Kindiju tako da bi se neko od nas vratio svojoj kući na kraj grada, na kraj Medine, a sunce bi još uvijek jarko grijalo. Zaboravio sam šta je rekao po pitanju Akšama, a volio je da okasni sa jacijom, jacijom koju vi zovete El Mrzio je da se priča ili da se spava prije jacije, a da se priča poslije jacije. I završavao bi svoj sabah namaz kada bi neko od nas poznavao onoga koji sjedi do njega u safu. I učio je između 60 i 100 ajeta. Hadis je jasan, zbog čega ga je spomenuo autor u poglavlju namarskih vremena, kao i prethodni to hadis. Jeli, jasno govori znači o namaskim vremenima. I ome hadisu je dokaz da su ashabi znači pitali o postupcima poslanika sa kako je klanjao. Pa je obaveza čovjeku kad želi da nešto sazna o da uvijek pita kako je to činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Sejar ibn Selame, tabijin, pouzdan, povjedljiv, kaže ibn Hibban da je umro 129. hiđarske godine. A Ebu Berze, on je nadle ibn Ubejd, uči u bitci na Bedru i kaže se da je on jedan od onih koji je ubio Abdullaha ibn Hapala. Abdullah ibn Hapal. Poslanik sallallahu sallam kada je oslobodio Meku kada je ulazio u Meku, dao je sigurnost svim ljudima da se nikome ništa ne se desiti osim četverici. Za četvericu je kazao ubijte ih, taman našli da su se prikačili za Keabu, za odjeću Keabe da se uhvati, ubij ga tu. Gdje god da ga nađeš. Njima nije dao sigurnost. To su Ikrime i Abi Džahl. To su Abdullah ibn Khattab, ovaj. To je Abdullah ibn Abi Sarah. I to je Meqis ibn Sababe. Njih četvorica nisu dobili sigurnost. Iako se neki spasili od njih. Prihvatio je poslanik od, njeko, od od njih islam, kao što je Ikrime. I znate dosta puta šta je Ikrime govorio, da prenosi Ikrime od Ibn Abbasa i tako dalje. No međutim, imam muslim u svome sahihu, nije htio prenositi predaj Ikrime od Ibn Abasa. Već je prenosio Buharija. Ibn muslim, nije prihvatio te Što se tiče Abdullaha ibn Hapala, Kaže se da ga je ubio Ebu Berze, no međutim ovo je slabo. Ispravno je da su, se, da su prema njemu potičali Sa'id ibn Zaid i Ammar ibn Yasir. I da je Sa'id bio brži od Amara i da ga je ubio kod Kjabe. Stanovao je u Medini, živio u Medini i izlazio sa poslanikom sa u brojne bitke, pa je potom ušao živjeti u Basri. Izlazio je u bitke u Horasanu, kaže se da je umro u Horasanu, drugi kažu da je umro u Basri, treći kaže da je umro u Nejsaburu posle 64. hiđarske godine, a neki kažu posle 62. Ustajao bi po noći i klanjao, a bio bi star čovjek i ne bi nikoga budio od svojih sluga da mu pomogne. Prenosi od poslanika sa 46 hadisa, dva su kod Buharije i muslima, dva kod Buharije koja nisu kod muslima i četiri kod muslima koja nisu kod Buharije. Što se tiče El Eslami, to je pripisivajući se jednom od svojih predaka, djedova, koji se zvao Eslam. Klanjao bi poslanik sa ova sveme propisane namaze. Ovo klanjao bi ukazio nam da je to poslanik sa ova činio stalno. Da je u kontinuitetu činio ovo što je spomenuto u hadisu. Tako da škjane. Tako bi činio. El mektube, to su propisani namazi. El mektub je od ketebe, što znači pisati, to je propisani namaz, to jeste obavezni namaz. Jer uzvišeni Allah kaže Inna salate kjane tale minine kitaben. Kitaben, ketebe. Propisan meukuta tačno u određena vremena, ima vakt tačno kome je propisan taj, taj namaz. U ome hadisu spomenut namazi, njih pet, pet dnevni namaza i nije spomenut vitr među tim namazima. Što kazuje da je vitr šta? Da nije propisani namaz. I to je mišljenje većine islamskih učenjaka za razliku od Ebu Hanife koji smatra da je to važi Jer Ebu Hanife Razliku je između, pravi razliku između vađiba i farda. Pa je kod njega fard nešto što tvrdi sa sigurnošću kategorički da je to obaveza. Dok kod vađiva nema tako kategoričkih argumenata, pa kaže vađib. Znači, dvoumi se oko jačini argumenata, pa kaže onda vađib, a ne kaže da je fard. A ne kaže da je fard. Ovdje je podne namaz. Podne ima u šerijatu četiri naziva. Prvo je zuhr, što je poznato, i najviše se koristi, salat zuhr. Potom ima el heđira, el hađira i el ula. El zuhr, el heđira, el hađira i el ula. El i el to je isto, isto glagola, znači kada se klanja na privrotu vrućini, a el ula nazvano je, nazvan je ovaj namaz time prvi namaz, zato što je Džibril klanjao Prvo podne namaz kada je došao da pouči poslanika sa osrme namazskim vremenima, pa ga je klanjao šta? Prvog od svih namaza. Klanjao je podne namaz. Kaže se u jednom hadisu, klanjao je poslanica sa osrme jedan ihda salate ili Jedan od namaza ašija misli se na podne ili na ikindiju. Može se, znači isto ova, ovaj naziv se može odnositi na namaz podne ili na ikindiju. I kaže poslanik sallallahu u hadisu men al ili al-bardaini dakhala al Ko bude klanjao dva hladna namaza ući će u džennet. Koji su dva hladna namaza? Sabah i ikindija. Sabah i ikindija. To su dva hladna namaza, kažu zato što se klanjaju, zato što se klanjaju za vrijeme kada je hladno. Klanjaju se na početku dana i pri kraju dana. Kod nje kad je 45, kod nje je hladno, samo da znate. Ne misli neko da je to hladnoća, da se čovjek trese. Oni su pravili razliku, znači kažu, oni kažu nekada hladne noći bile, iako to odnosno možda na hladnoću koju mi imamo, no međutim svako podneblje ima, ima svoju hladnoću. I zato ponekad ljudi ne mogu trpiti naše hladnoće. I znam muslimane koji su došli iz Sudana i tako dalje, koji žive u našim podeljima i odlaze. Nakon deset godina ne mogu se priviknuti da žive na ovoj klimi i odlaze nazad. Ne mogu živjeti. To je za neprirodno da žive. Znači, svako podne ima svoje, pa kad kažu, zato to pri hladnoći ne mora znači da je to zaista hladnoća po našem razumijevanju po našim kriterijima. Što se tiče Ikindije, ona ima naziv El Asr, Salatul Asr, i to je poznato, i zove se još El Aši. Poslanik sa kaže Hafizu ala al Qile kaže čuvajte dvije Ikindije. Pa kaže, Allah mi poslaniče, što su to dvije Ikindije? kaže namaz prije izlaska sunca i namaz prije zalaska sunca. Misli se na šta? Na Elberdejni, na Sabah i na Ikindiju. I kaže Imam Hakim i Zahebi Šeha Albani da ovaj hadis vjerodostojan. Da ovaj hadis vjerodostojan. Ali se tako naziva jedna stvar zbog druge koja je njoj slična ili ne, može bez nje i tako dalje. I to je poznato u šarijatu. Na primjer, u arapskom jeziku se kaže El Omerejni. Dva Omera. Na koga se misli? Na Ebu i Omara. Zato što ne mogu jedan bez drugog. Ebu Bekr i Omer, pogledajte hadise. Došli su Ebu Bekr i Omer i ušli kod poslanika sa Lasaleme. Izišao Allahov poslanik sa Ebu Bekrom i Omerom. Popeo se poslanik sa na brdu Uhud sa Ebu Bekrom i Omerom. Vidio sam Allahov poslanika da hoda i drži Ebu Bekra i Omera za ruku. Znači sve šta? Skupa. I onda su nazvani El dva Omera. Kao što je nazvano El Kamerejni. Kaže se El Kamerejni, kaže se za dva mjeseca. Misli se na sunce i mjesec. Zato što su šta? Uvijek neizmjenišo Jedan dolazi i povezani su. Uvijek nečim su vezani. I kaže se, na primjer, el Dvije crne stvari. Šta su to dvije crne stvari? Datule i voda. Pa voda nije crna. Voda je bezbojna. Ali zato što su šta? Vezane. Možeš li jesti datule bez vode? Pa ne možeš. Kad progutaš nakon toga, moraš piti vodu. Pa su vezani, znači jedno za drugo, pa se zove šta? El Esvedani, kaže Aisha radijallahu ta'ala naha u hadisu, koga bilježi imam Tirmizi i Ibn Mađi, koji je vjerodostojan, prolazilo je u kući poslanika sa osanem po mjesec dana, nije se palila vatra. Pa je upitao Ebu Seleme, kaže, a šta je bila hrana poslanikove sa osanem porodice? Kaže, ni u jednoj od njegovih kuća se nije palila vatra, po mjesec dana. Šta je bila hrana? Kaže Aisha, El Esvedani, dvije crne stvari, kaže, temru volma. Znači, hadis vjerodostojan u kome Ajša kaže da se odnose dvije crne stvari na datule i na vodu. Zaboravio sam šta je rekao po pitanju akšama. Zaboravio sam šta je rekao po pitanju akšama. U ovome nam je dokaz koliko su ashabi bili precizni pri prenošenju čega? Hadisa. Nije znači rekao, pa pretpostavljam, vjerojatno da je kazao kad sunce zađe, nema vjerovatno. Ja nisam zapamtio, ja ću prijeti ono što sam zapamtio, ono što nisam, nisam. Kako kaže jedan od tabina, kaže dvije stvari je poslanik s.a.v. oporučio umetu svome. Jedno je, kaže, zaboravio Ibn Abbas, a drugo sam zaboravio ja. Nisi ništa dobio. Ali on prenosi ono šta, što? Zna. Prenio sam lanac prenoslata od apasa i Ibn Abbas je zaboravio jednu stvar, a ja sam zaboravio drugo, ali ja ga tako prenosim kao što sam ga zapamtio. Ili prenosim ono što sam zapamtio, a ne spominjem ono što sam, što sam zaboravio. Čak ponekad je bilo pitanja da čovjek dođe kod čovjeka, ravija kod ravije, i kaže mu ti si meni pričao od toga i toga i toga da je poslanik sallallahu rekao tako i tako i tako. Kaže boj se Allah. Ja to nikada nisam rekao. Kaže jesi Allah? Ti si to meni kaže pričao. A on zna da je čovjek koji mu to spominje da je šta? sto posto. Ali on zaboravio. I zna da ovaj neće izmisliti na poslanika sallallahu I da to zaista čuo od njega. Pa bi nakon toga kad bi prenosio hadis kaže i pričao mi je taj i taj, da sam ja njemu pričao, da je meni pričao taj i taj, od toga i toga, od poslanika sallallahu sveme, da je rekao tako i tako. Pa bi rekao, znači, pričao mi je taj i taj, da sam ja njemu pričao. Pa bi vratio u stvari stvar kako Jer on nije siguran. Znači, to ukazuje na jednu preciznost u prenošenju čega? Hadisa. I zaista ono što mi imamo, lance prenosilaca, to se ni jedan umet ne može time ni približno pohvaliti. Jer ništa nema. I lanac prenosilaca je taj koji je sačuvao nama vjeru. Jer da nije lanca prenosilaca mogli bi spakovati i Kur'an i sunnet. Kur'an jeste prenesen mutavatirom s generacije na generaciju, no međutim, pored svega toga lanci prenosilaca igraju veliku ulogu. Akšam ima dva naziva, salatu el Magrib i ima drugi naziv koga smo spomenuli u prethodnom hadisu, a to je kako? Ešahid. Kazali smo u prethodnom hadisu da se zove, ne u ovome sad prethodnom, nego prije njega, prethodnom predavanju, bolje kazati, nazvali smo ga i kazali smo da se da je kao Ešahid. El Iša, jacija, zove se Latame. I došlo je, zabrana je došlo u nekim hadisima da se naziva tako, no međutim, kažu učenjaci da je to ispravno, da ne treba tako stalno da se zove namaz, jer je ome hadisu nazvana, nazvana je tako, znači je tako jacija ratana. Sabah namaz ima u šerijatu nekoliko naziva, ima salatu subh, salatu fajr, salatu gadah, to su, to su nazivi znači za sabah namaz. Uzvišen je Allah te barek naziva ga salatu fajr. Ovdje unaha latame, koga zovete latame, kaže autor, ili komentator kaže, dozvoljeno je znači nazivati, ali je bolje to ostaviti. Bolje to ostaviti. Po šemsu hajje, dok je sunce još uvijek bilo živo, to jeste grijalo je, jako je grijalo, i nije počelo mijenjati svoju boju iz one jarko žute boje u crvenkastu, na što nam ukazuje e, što nam ukazuje da je poslanik sa osam kanjoj Kindiju kada? U prvom vremenu u prvom vremenu da je klanjao ikindiju. Jer da je klanjao ikindiju nakon toga, već sunce, znamo odmah već poslije ikindije, kada pođe padati prema horizontu, da već polahko mijenja svoju boju u crvenkastu. I volio je da okasni sa jacijom, ovaj hadis je dokaz, znači da je isto tako lijepo da se okasni sa jacijom, naročito ako se radi o tome da se ljudi još nisu okupili. Mrzio je da se spava prije, prije jacije, jasno zbog čega, zato što čovjek nema prvo vremena da ospava, se odmori, i onda kada ustane samo onakav nenaspavan, nije ni za namazan, ni za čega, i postoji velika mogućnost da prespava šta? Saba, e, ne samo već jaciju namaz, jer ako spava prije jacije, onda može lako prespavati jaciju. Imam Tahavija kaže, onaj ko može se probuditi, ko je siguran da će se probuditi, on ima olakšicu. Ima olakšicu. No, međutim, ispravno je da čovjek treba to izbjegavati. I mrzio je da se priča poslije jaci. Da čovjek ne bi upao u nekakvu priču ili govor koju neće koristiti, a koji se nama počesto desi, i da ne završi svoj dan sa takvim govorom. Jer čovjek zadnju stvar što čini od u danu je šta? Namaz. Pa treba znači pred samo spavanje da mu bude zadnja stvar namaz koji je uradio. A kada ustane ujutro počinje svoj dan sa namazom. I taj je opet njegov dan prožet još sa tri namaza. I uvijek je u namazu, uvijek je sa namazom. Ali ako čovjek nakon namaza uradi svega i čega da možda ovaj dovede i svoj namaz u pitanje i je riječ koji govori da bude pitan za njih, sigurno da je to da je to pogrdna stvar. Ovdje je jedino izuzeto da čovjek sjedi u nekakvom hajru, da se uči, da se posjeća zdanju, da se posjeća hajru, to je dozvoljeno. Imam Buharija naslovio poglavlje svome sa, sahihu, kaže Esemelu ilm, sjelenje zbog znanja. A u drugoj predaj Esemeru fil fiqhi wal hajr, sjelenje zbog fikha i zbog hajra i zbog dobra. Znači da se sjedi poslije jacije, stičući znanje, da se čovjek pučava znanje, da se ljudi posjećaju i tako dalje. Ili da govore o nekim bitnim pitanjima, o nekim bitnim pitanjima neće inša vam tela smetati, jer se navodi u nekim predajama koje su slabe, da je poslanik sjedio poslije jacije da se savjetovao sa Ebu Bekrom po pitanju nekih poslova i stvari vezanih za muslimane. U svakom slučaju, ako postoji zatim potreba i stvar koja je korisna, da to neće ulaziti znači u jeli, hadis koji to brani. Ibn Omar, kako spominja Abdurrezak, kada bi vidio ljude da sjede poslije jacije, pozvao bi i udarovi svojim štabom udravi svojim štapom i kaže sjelenje biva prije jacije, a spavanje poslije jacije. Neki kažu da je hikmet u tome što je Allah žanu učinio noć za odmor, za počinak, a dan za rad. Pa ne treba čovjek znači da noć, znači sjedivi treba da odmara, a da je spreman znači da je može raditi ono što treba da uradi. I zaista koliko god čovjek da radio noćnu smjenu i koliko god da radio, ne može se nikada priviknuti. Ne možeš ti promijeniti Allahovu sunnet. 50 godina čovjek radi noćnu smjenu, nikada se ne može priviknuti, niti se može po spavati kako treba. Jer to je suprotno sunnetu i onome što je Allah ovaj, na čemu je stvorio čovjeka. Neki kažu da je to bio postupak pagana, pa ga treba izbjegavati, jer nije dozvoljeno ponašanje pagana, pa ga treba izbjegavati. U svakom slučaju je bilo jedno ili drugo ili treće čovjek koji je dužan da se pokori naredbama poslanika sallallahu alejhi i da izbjegne ono što je Allahu poslanik naredio da se čini. Islamski učenjaci kada govore o tome kažu ako je kada govori znači o sjelenju i o pričanju i govoru koji nema vrijednosti nikakve kažu ako je pričanje srebro onda je šutnja zlato. Onda je šutnja zlato. Pitanje ima Malik na smrtoj posteli jedan ga je pitao, gdje mi kaže nešto oporuči, ti sada umireš, imam se ovoga umeta, daj mi nešto kazi što će mi koristiti. Kaže, daću ti znanje svih alima i daću ti hikmet, mudrost svih mudraca i daću ti medicinu svih ljekara. U tri riječi. Pa kaže ovaj, kakve su to tri riječi kada je u njima sadržano sve? Kaže, što se tiče znanja, sve u leme kaže, kad ne znaš, reci ne zna. Kad ne znaš, reci ne zna. Što se tiče hikmeta i mudrosti, kada kaže sjediš sa ljudima, budi od onih koji najmanje pričaju. Jer ako pogode u svojoj priči, kaže ti si sa njima, imaš nagradu. Jer sjedi o tome, međutim imaš nagradu. A kaže, ako pogriješe, nećeš biti pitan. Jer ti to nisi šta? Progovorio. Ti sjedio, šutao si. I će ti medicinu svih ljekara, kaže, kada jedeš, ustani u onome momentu kada budeš ustajao da istim žarom želiš jesti tu hranu kao kada si počeo. Nemoj čekati da se natrpaš pa da ne možeš usni kako sa zemlje. I nemoj čekati da, da se toliko najedeš da više kažeš ja ne bih ovo svakako više jeo, ne znam koliko da ne mogu jesti. Nego kada ustaješ da ti je ista želja za tom hranom kao kada si počeo. E kaže to ti je medicina svih lekara. I zaista ove riječi mama Malika treba uokviriti i čitati ih i raditi po njima. Stoga ulema kaže, kada govore znači o pričanju, kažu uzvišeni Allah nam je učinio dva uha i jedan jezik. Da duplo više slušamo nego što pričamo. Prekidao je sabah namaz kada bi neko od nas poznavao onoga do koga sjedi. Znači kada bi čovjek mogao raspoznati onoga ko sjedi pored njega, tada se otprilike šta završavao sabah. Znači da uzmemo da nema u džami svjetla, nema ništa, pa, otvoren, vidi se znači ovaj, e, može doći znači s svjetlost, kada se polahko pođe znači rasvanjivati i vide se znači lica, znaju se tada je poslanik je prekidao sabah namaz. U predaji kada bi neko poznao lice svoga brata, kada bi poznao lice svoga brata pored njega. Dobro. U predaji, je prethodnom hadisu, prije ovoga i njemu prethodnog hadisa, hadisa Ajše, da su žene klanjale sa poslanikom sa sabah i da su odlazile svojim kućama, niko ih ne zna od tame. A ovdje kaže da bi savršavao namaz kada jedni druge poznamo. Kako ih pomiriti? Bilo zima, Mogu se pomiriti na drugi način, da kažemo, jer ima jer ima, ovdje ima oprečnost. On kaže, kad bi neko poznavao lice svoga brata pored sebe, a žene bi odlazile, kaže, njih niko ne zna. Baš tako. Žene, ovo govori ovdje, kad bi neko poznavao čovjeka koji je šta, pored njega, možeš nas poznati. A žene su iz daleka, kaže, niko ne bi znao od tame, nije niko dolazi, znači dolazio blizu žena. Tako da, tu je razlika i, e, znači, na takav način mogu uskladiti značenja hadisa. Znači, nema oprečnosti među, među njima. Prekidao bi namaz, ovdje se može misliti jedan sarif ili fetil, da preda selam ili da se okrene prema klanjačima. Jer je sumnja da imam nakon što završi namaz, što preselami, da se okrene prema klanjačima. Da samo ostaje na mjestu da kaže Allahuma ente selam, ominke selam, to završi i nakon toga okreće se prema klanjačima. Neće ostati okrenut svojim leđima prema njima. Jedno znači do to dvoje. Možete odnositi na jedno i na drugo. I bolje mu je da se okrene kako želi. Možete okrenuti na desnu, možete okrenuti na Kako da uradi, ispravno je sve to prenešeno od poslanika, sallallahu Neka ulema kaže, ako će ostati imam da zikri dalje, recimo posle sabaha, do izlaska sunca, onda je bolje da se šta ne, ne okreće. A se ne nikako da ostane tako. Zbog hadisa u kome se kaže Hajrul međalis estukbira bihil Najbolji međlisi su oni koji su okrenuti prema kibli. Pa kad čovjek okrene leđima, nije šta okrenut prema kibli. A želi zikriti kažu neka ostane svom mjestu. No međutim, ovo je slabo, jer hadis kojim ovo mišljenje da je. Ovaj hadis je slab, nije vjerodostojan, zabilježio ga imam firmizi i drugi, ima Mahanu u svome lancu tako da je ispravno da se imam u svakom slučaju treba okrenuti prema džematu. U ovom hadisu je isto tako dokaz kako mlađi treba biti ovaj pun edeba i etike kada se druži sa starijim. Jer kaže, došao sam ja i moj babo, pa ko je pitao? Babo je pitao. Nisam ja trčao da pitam ispred babe. I znači u tome je klimet poštivanja ili kombinacija, vrhunac poštivanja, znači starijeg, i to je obaveza i kada dođu od dvojica, stariji i mlađi, i neko treba da pita, onda pita stariji. Neće mlađi trčati da pita, i da priča ispred, mlađi neće pričati ispred starijeg. Osim da se radi, da je čovjek učeniji, da je stručan za tu oblast, tako da je, to je druga stvar. Ali dvojica se nađu isti po pitanju, ili su oba dvojica od običnog svijeta po dotičnom pitanju, onda stariji priča i to je poštivanje, ispoštivanje prema starijem. U protivnom priča učeniji. I u isto tako dokaz kako je poslanik sa bio pun milosti prema umetu. Pogledao bi u ljude, ako se okupe, klanjao bi. A ako se ne okupe, sačekao bi. Pa vi je znači gledao uvijek da im šta? Olakša. Nije znači čekao, ljudi se okupili i nakon toga sjediš i čekaš i ispitivaš sabur ljudi. Zar nije rekao poslanik sa Muazu, efetanu nente ja za ti si taj koji ispitivaš ljude, stadaš ih na kušnju, zato što im je malo odulio namaz. Ja znam jednog mama u islamskom svijetu, u muslimanskom svijetu, dođe na sabah i ima ezan u prvo vrijeme i nakon toga pola sahata se uči i kamet. I svugdje je tako. U toj zemlji svugdje je tako. I ljudi se drže toga i on dođe i kalja sunnete i sjedi i 40 minuta, 45 minuta, svi se ljudi okreću, on neće da ustaje, a sjedi u džami i neće da ustaje da počinje sa namazom. Kao da mu je cilj da se razlikuje od ostali ljudi. Kao da ti imaš argument iz šarijata koji jasno ukazuje da ne treba biti pola sata nego 45 minuta. Ako su ljudi navikli svugdje da je pola sata, i dovođe u džamiju, zbog čega ti se razlikuješ od ljudi, a nemaš dokaza nikakvog u šarijetu, nemaš argumenta. Pa je zbog toga nastalo ni nesuglasica i svađa i tako dalje, znači nema nikakve potrebe, nego treba čovjek da olakša ljudima, da olakša ljudima koliko može i da klanja namaz najslabijih, na, da klanja im namaz E, namazom najslabijim, najslabijim e, slabijim od njih koji su znači pristali za njim u safu, kako došlo u hadisima poslanika sa sveme koje smo spominjali. Ovo bi znači ukratko bilo nešto ova dva hadisa koja su vezana za namaska vremena i nismo završili svakako sa namaskim vremenima i nakon toga ćemo nastaviti da govorimo o njima, iako smo većinu propisa koji se tiču namaskih vremena spomenuli, Molim će Allah te da nas uputi na pravi put, da na istini, naše stanje, stanje naših porodica, da nas uvede u sa našim poslanikom, sallallahu sallam, iskrenim dobrim šhidima, divni su oni društvo, Allahu te ala ana, wa sallallahu ala Muhammed, wa ala